ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותבוא לפני המלך, והמלך יושב בכיסאו, ושתי נערותיו עמה, ותשם יד ימינה על הנערה האחת, ותסמוך בידה כחוק המלכות, והנערה השנית הולכת אחרי גבירתה, וסומכת עדיה לבלתי אותי נגוע ארצה הזהב וכל מיני אבני יקרה בואו וכל גדולי מלכות יושבים לפניו אומרים זה לזה זו שנכנסה ולא זמנה נהרגת זה אומר, אני נוטל לבוש מלכות שעליה, וזה אומר, אני נוטל מה שברגליה, וזה אומר, אני נוטל מה שבידיה. והייתה אסתר שומעת, ותצחיל פניה, ותכסת הדאגה אשר בנפשה, וישא המלך עיניו, ותבער בו חמתו, על אשר הפרה תורתו לבוא בלא קריאה, ותחיר האישה קצף גדול של מלך וחרונו, ותתבהל ותפוג רוחה, ותעשם ראשה, על הנערה הסומכת ימינה. וירא אלוהינו וידרוש על לחצי עמו, ותחמול נפשו בעמל ישראל, ובצרת היתומה אשר בטחה עליו, וייתן לה חן לפני המלך. ויוסף יופי על יופייה, והוד על הודה. ויקום המלך בבהלה מכיסאו וירוץ אל אסתר ויחבקה וינשקה וישמחיה בזרועו ויאמר לה מלך ולפחד הזה אסתר המלכה, כי הדת הזה אשר לנו איננה מושלת עלייך, כאשר את מלכה חברתי רעייתי. ויקח את שרביט הזהב וישם על ידה, ויאמר לה מדוע לא תדברי אליי? ותאמר אסתר, ראיתי אותך, אדוני, ונבהלה נפשי מפני כבודך, מפני גדולת תפארתך. ויהי ככבדה ותעשם עוד ראשה על הנערה, על עייפה נפשה בצום ובצרה. ותתפהל המלך מאוד, ויבק על פני אשתו, וכל משרתיו מתחננים לך, לדבר למלך להיטיב נפשו. ויעש אדוני ביד אסתר המלכה, וביד מרדכי תשועה גדולה. ויתלו את המן ובניו, ויהרגו לפי חרב. כל מבקשי אנשי רעת ישראל, ויתרומם מרדכי מהיום ההוא והלאה בבית המלך.